inglés a él, porque, bueno, él la sabe. No, no sé muy bien si traducir, No, no, no, you say pray, pray. Se, Señor Jesucristo. Okay. Señor Jesucristo. Hoy me humillo ante ti. Hoy me humillo ante ti. Pidiéndote perdón. Pidiéndote perdón. Reconozco que he pecado. Reconozco que es pecado. Perdóname. Perdóname. Hoy te abro mi corazón. Hoy te abro mi corazón. Quiero que entres en él. Quiero que entres en él. Quiero que me sanes. Quiero que me sanes. Sana a mi país. Sana a mi país. Sana Venezuela. Sana a Venezuela. El mundo. Al mundo. Sálvame. Sálvame. Quiero ser salva. Quiero ser salva. Quiero servirte, Señor. Quiero servirte. Servirte, Señor. Prospérame. Prospérame. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Bórralo. Bórralo. Del libro de la muerte. Del libro de la muerte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Okay, good. Uh -huh. Okay. oh. I also pray in my language. Conquer Yamir the Wasi. You say Amen. Conquer Yamir the Wasi. they pray the what do you the Boy, I'm conquer the Holy Spirit in Umbrella, The oh, should be Venezuela. nti ne kan na fɔno kodo asomdwe yɛ sista ɔyɛ edwuma wɔ ha ɔno ho ban yɛma yɛn ho hɔ nyame ho nkɔnkɔn no yɛmpo num yɛmpo num fie mu na yesu mogya no ne num fie na biribiara yɛ biara biribiara mɛbɛ kurom ha dɛ mɛbɛyɛ biara awurade hyirado no ho yɛn bɔbɔ na bɔ yɛn ho ban wɔ yesu kristo ne din mu nti amen amen amen see right. because he spoke spanish i had to also speak Oh, dice que usted lo hizo en español y él lo hizo en su idioma. Sí. bueno, ahora. I have to go, you yes, pero que descanse. And then we take pizza. Ah, sí. Bien. elect Thank you.